Але що і кому? Де ті товстелезні книги, в яких записані наші борги? Самі запитання. Не стало очей, шукай серцем, знову пригадались мені слова з Найголовнішого очима не побачиш. Але ж серце таке сліпе. 29 вересня. Була дванадцята година дня, тріщав мороз і світило яскраво помаранчеве сонце, коли ми зустрілися з групою Макміллена, і я побачив мадам Каті. На снігу хитались наші довжелезні голубі тіні, щоки в неї горіли жарким вогнем, а очі сльозилися в пухкому обрамленні білої паморозі. Вона помахала мені рукавицею і здмухнула паморозі звій. Антуане. Привіт вам одрибальчих із Сен-Мало? Я відповів. Але задля цього паморозь не варто було збмухувати, мадам Катрін. І не називайте мене Антуаном. Для вас я сьогодні просто жак. Найбільший більший дотип мене не стачило. Я рипів унтаму і не зводив з неї очей, аж поки білий іній знову пушив її вії і почав роздратовано кричати на безневинних собак чого порозлягалися уїд, уїд. Інакше мав би підійти і впасти перед цією жінкою навколішки. Не зовсім спантеличила ота метаморфоза холодних і гарячих кольорів, що мали здатність перетворювати людську подобу. Я сьогодні справжній жак. Матрос потім буркнув. Треба було завернути її. Це може викликати безліч ускладнень. До чого тут я? Чому ж ви її не завернули? Він мовчав. Я подумав, що його теж спантеличила та несподівана гра барв. Тому засміявся. Доньки є хитріші від Адамових байстрюків. Атмосфера на базі мусила змінитись. Інакше ця жінка так просто не пішла б. Матрос невиразно мгукнув а я прикрикнула собак. На нарти в ряди годи сідав лордом Бо, але довго всидіти не міг, зіскакував і знову ставав на лижі, проклинаючи шпаркий мороз. Найдужче від усіх страждав саме африканець, але замінити його ми не мали ким. Затараймо йшов і бадьоро насвистував, аж мене по якомусь часі розібрала злість неначе він перейняв від мене роль Касандри. За милю від рідних пенатів несподівано знявся буран. Він починав дуже дивно. З чистого блакитного неба посипався голчастий сніг, дрібненький і абсолютно прозорий. Ми чудово бачили крізь нього наші будівлі і щогли біля них, навіть каракатиці приладів намети у майданчику. Та коли я глянув назад, аж скрикнув «О-ля-ля!». Все небо на сході було фіолетово сіре, мов перегрітий свинець, який ось ось розділлється. Це вже належало до галузі циклон, антициклон. І ми пришпорили наших коней. Я ще подумав про групу Макмілана та мадам Каті, але ми мусили рятувати наші душі. Собаки відчули смалений і погнали вперед. Ми на лижах ледве встигали за ними. Лорд навіть скинув з обличчя рушник, а чорна стіна буквально наступала нам на п'яти. Позаду нас була справжня ніч. Раптовий шквал вітру спочатку перекинув лорда. Я спробував утримати рівновагу і теж упав, а потім потягло наші нарти. Котрийсь пес жалібно заскавелів, і собаки віддалися на волю урагану. Якби це почалося не тепер, а півгодини тому, собак скинули б на припай, бо я зрізав кут і правував у небезпечній близькості від увігнутого в цьому місці бар'єра. Разом із тваринами могло б скинути й нас. Але тепер бар'єр повернув круто праворуч геть від нас і нарти понесло просто на базу. Я ледве наздогнав переднього пса, який уже опинився заднім.